і яке не отруює силу духу. А він заплатив приниженням навіть за те своє коротке щастя, за те, що втягував у коло своїх ідей ще двох людей. І вони в тому колі знайшли щось інше. А може, й нічого не знайшли, а тільки одне одного і начхати їм на крихкі й холодні ідеї. Він уже давно блукав містом. Вподовж вулиць віяв холодний вітер, але Василь Васильович не відчував того. З якоюсь хворобливою цікавістю приглядався до людей, неначе бачив їх уперше. Його приймала гостра цікавість, як вони живуть, які вони. Мабуть, жоден не схожий на нього. Людина це щось осібне, таємниче, чому ніколи немає відгадки. Нехай і маленьке, нехай навіть нікчемне, але таємниче. Мільйонами йдуть у землю і залишають у ній свої таємниці. Земля напхана переповнена ними, як бомба вибухівкою. Її перевертає плуг, він перевертає таємниці, і поміж них крізь них росте жито. Про це писав ще Хайям. І разом все таке просте, таке неважливе. Прийшов. Якщо пощастило, одлюбив, пішов. Велике, важливе десь там, за горизонтом, за фіолетовим пругом, за яким сьогодні сіло сонце. Він бачив, як воно сідало, ховалося в імлу, в сивий космос. Все чисто розчиняється там. що вони роблять у цю мить. Сміються наді мною, оплакують мене, але це гидко, гидко і те, й те, вони не повинні. Але хіба йому було б легше, якби вони обоє прийшли до нього і почали плакати та просити прощення? Василь Васильович не знав, що його привело на привокзальну площу, а далі в ресторан. Мабуть, якась підсвідома думка. Хтось йому розказував, що у вечірні години, а також тоді, коли не хочуть, щоб тебе бачили, йдуть у ресторан на вокзалі. Він туди ніколи не ходив. Навіть у відрядженнях не обідав у вокзальних ресторанах. У ресторані було порожньо горіли тільки бічні люстри. Під однією з них цвірінькав горобець. Залетів сюди і втратив грань між днем і ніччю. Підійшла молода і гарна, але стомлена офіціантка, мовчки зупинилася коло його столика. Несподівано подумав, що, можливо, якби запропонував їй після закінчення чергування піти з ним. Пішла б. Навіть відчував, що йому зараз це легко зробити. Якби тільки це могло порятувати. Поліз до кишені і вийняв звідти папірець десять карбованців. Пошукав ще, обшарив усі кишені, більше грошей не було. Він здивувався. Звик, що в нього завжди достатньо грошей майже ніколи їх не тринькав. Купить додому щось з їжі, якихось солодощів Ірині, любить солодке, іноді квіти. Квіти почав купувати недавно і відчував від того справжню насолоду. Бачив, що вона радіє удавано перебільшено, і все одно їй подобався оцей Міщанський так вважав колись, вияв уваги. Оце його марнотратство.